Blanco, ni invitas a la señora, esta es chamano, esta es eh, indígena, mm, los llantos de Colombio, el Colombio, eh, Linomillas, Lianomo, esta es Juan Bautista, Kai, li, eh, li paroli la eh, esperantan lingvon, sed habas traducanton, do ni oscultos, ni oscultos lin, ni oscultos lin eh, parolante hispane cum sam traduco, paralela traduco a la esperanta Lisbon farita de eh, Philippe Chavignon. Eh, do ni invitas al tiu persona de citin, Amor, salida, auxiliar. el coran saluton al ciui, mi estas uh, eh, Filip Chavignon, kai mi presentas al vi Juan Bautista, eh, guberniestro de la indigena i comunumoi de Colombio kai de Ecuador kai Venezuela. Le shamano Konak Amsa. Eh, do li ne estas esperanto parolanto, do mi provos traduki sed mi estas nek spertulo pri la indigena ia eh, nek pri la hispana lingvo qui es de parolanto minestas do mi petas bien indulgon kai se vi contata seraro en la traduco mi petas bien min. <clears throat> kai ancora se vi havas demandoin ne hesitu demandi dum la presentado de la shamano porque mi tu i clarig chareble anca o aferoi nesto tre clara i por mi o kai eventuale por vi uh, mi anca o desiras clarigi kial li sta citie ne estante eh, esperanto parolanto kai mi eh, per anecdoto che o casi santao in alpi un monato kai duono que que que se eventuale povas esti parto de la campaña 2000 ancao, char que se ni ne hontas pri Esperanto, se ni paroli Esperanton, que evidente allogas la homo al nia Do mi estas membro de la tau comunumo de Colombio kai kiu havas sidejon en la montara jangalo de Colombio pro tio eble vi rimarkis ke mi estis vestita kai havis ŝuojn de montarulo ĉar mi foriris fru matene de la montaro kai de la arbaro kai ne havis tempon por shangi vestoin. Kai do anta o unu monato kai duono mi jus al venis en Colombio mi regule visitas la comunumon. Kai eh, citage la maestro de tiu tao comunumo ki u havas kel dec miloi da segvanto en Colombio kai kel kai miloi en diversa ilando de Latin Americo havis jon kun la shamano kai oni petis al mi pregi kai evidente mi tui captis la occasion por pregi esperante. Cae la shamano cestante venis poste al mi cae petis informa in esperanto cae li tui entusiasmigis, char li regas super pli ol cent etnioi, cae evidente estas problemoi pri comunicado, cae li tui comprenis la intereson de esperanto por faciligi la comunicadon inter la diversai triboi kai etnioi super qui li regas kai um, do li tu ec interesigis li ec accetis tri metodoin de la farita el corombio de Luis Jorge Santos Morales qui un eble di iam vidis estas bon valitai eh, per casedai metodoi kai do ni tui eh, provis eh, enmeti la shamanon en la esperanta mondo profitante de tiu ci evento kai mi esperas che pro la facto che li tu pertos la esperanta netoson en eh, internazia medio li ne perdos la intereson ki un mi havis ek de kiam mi et aŭdis pri Esperanton. Do mi lasas la parola al la shamano kai mi rediras al vi che se vi constatas che kai traducerarò in esitu interrompi min kai correcti min kai se vi havas demando in anca un esitu Bogotá, Chicago, San Dios, palabra de Mach, Chubutsubenay, Chubutsubenayan, Discalic, Chicago, Dios, palabra. Eh, Muy buenas tardes para todos. Eh, muchas gracias por darme partícipe en este gran encuentro internacional de Esperanto. Bonan postak mezon por ĉiuj kaj dankon por eligi al mi ĉe en tiu ĉi granda evento de Esperanto. como hoy me dieron la oportunidad Charhoria o ni ha visto la oportunidad de hablar de la medicina tradicional Paroli pri la tradizia medicino como debemos manejar el mundo que el ni devas mm, regi la mondon quiero mostrarles un elemento muy especial mi volas montri al vi tre specialan elementon che se llama cormelina chi un cormelina gi estas chiqui nosotros las comunidades los grandes sabios ni la comunimoi kai la grandai saggioi practicamos el desdoblamiento de cuerpo. Practicamos el desdoblamiento de cuerpo. Ni practicas la el cuerpo astral. de la cuerpo y del espíritu. Nosotros, las comunidades, sabemos que hemos venido de la planta del árbol de una parte de la corteza ni la como un humo inicias que ni de venas de la planta y de la árbol de la shelo de la árbol por tal motivo nosotros siempre pedimos al árbol protiuchi kaozo ni ciam petas al árbol. Para cada actividad de práctica medicinal indígena. Por ciui y práctico y de medicina. Les solicitamos la esencia y el pacto de la TNT. mi petas la, la esencion de kailaeron de PNT sonoto o sea el mismo ser en bomba de tiempo el mismo ser el mismo ser en bomba de tiempo la sama esturo. en bomba de tiempo o sea el mismo ser Kiel, el Tempa Bombo. Cuando en la medicina, qué eh, en la medicina, aquellas personas que viven afligidas, y personas que vivas con la sufero, es muy fácil de controlar. estas tre facile controli utilizando la TNT usante la tonoto o sea un tonoto un pacto de cabeza y cuerpo parto de de la capo y de la cuerpo para cualquier control mental por chiu mensa controlo inestable nestabila inseguro nesecura cualquier dolor chiui suferoi chiui doloroi cualquier actividad chiui activezoi o cualquier desconfianza kai chiu manco de menfido con contigo mismo con si no, consigo mismo la raza o la comunidad, la raza o la comunismo, siempre tenemos el rito en dos condiciones. la riton la du Debe haber compañía. Debe haber compañía, o sea, dos personas. Debas este uh, du yo o acompañando Para que haya un buen contacto. Porque es tu buena contacto. Debemos de tener una buena estabilidad. Y debas usi bonan Estabilidad. Eh, stab, eh, estabilidad. Voy a, voy a darles un ejemplo. Mi tú donos salvi vi un ejemplo. Alguna persona que vive que hay personas que dubas va a sentir el cuerpo un decaimiento o va a sentir un temblor. Sentos tremon de la corpo Van a observar detalladamente en mi mano. Van a observar detalladamente en mis manos, en mi en mi mano. En la planta de la mano. En la man plato. Y se van a concentrar todo lo que desean. Kai concentrillos mm, la obvia ziro. Y van a tragar seis átomos, o sea, no importa que tenga saliva o no la tengan. van a tragar seis veces concentrados y si alguien siente alguna duda, entonces pueden hacer la pregunta y yo con mucha respondo. Kaivi vi eh, vi faros ses foi vi ses foie en glutos salivon no kai vi eh, kai se vi havas mm, dubon vi povos fari demandon. Voy a concentrarme. mi concentrillos. Voy a contar del 6 al 0 y del 0 al 6. Mi contos de 6 gis nulo y de nulo gis 6. Les pido el favor, no me miren la vista, que miren aquí al punto rojo. Ni petas de que di rigardu eh, y la rugia punto cenia pronto. Vamos a empezar. Y pueden soltar los brazos. Seis. 5. 5. Vin. Ut. Kvar. Ung. Tri. Kant. Du. Chaj. Unu. Chnuwan. Nulo. Chaj. Shach. uno. Kant, du. Ung, tri. Ut, kvar. Canj, kvin. Dom. Ses. Pueden concentrarse por dos minutos. Di po vas koncentriĝi dum du minuto 30% de personas hay negativas. ¿Desean hacer alguna pregunta? 30% de la persona hoy negativa. ¿Estás negativa? Eh, yo vivo, las demandas Ricardo. ¿Qué significa? La, la TNT es el yo o el corazón. TNT, esta es la, la ego o la, la, coro. O sea, un contacto de la viteria con el segundo motor que es el corazón. La contacto inter la y la coro kiu estas la dua motoro. Mm. Estabilidad. Kai la stabilezzo. Mm, por ejemplo. Exemple. Eh, si yo me concentro. Se mi concentrillas, mens concentrijos Voy a tomar una opción. Mi electos. Y quiero que las cosas me salgan bien kai mi desiras o desiregas ke cio iru glate bone por mi entonces de la materia o iteria del cerebro va a alimentar el corazón de la siguiente manera tiam la mm, matiero el la la cerebro el la cerebro nutros la coron La ola llena maniero. Mm. Entonces, se concentra en todo lo que desea y traga saliva por seis veces, de la siguiente manera. Do vi mens concentritio, cae vi en gluto, ses foie, la ola, la saliva, la ola hiena maniero. Cuando uno practica este tratamiento significa estar seguro de lo que está haciendo. Kiam iu sekvas tiun kurac metodon tio signifas ke li estas sekura pri de lo que está haciendo. Pri kion li faras? Pri kio pri kion li faras? Un ejemplo, con las manos, ejemplo per la mano, dice, Da la vuelta adelante. Para mí. Solo para mí. Y todo para mí. Vi turnas la maenoin samek y el faris la shamano cae. Vi diras para mí. Por mí. Solo para mí. Nur por mí y todo para mí. Chio por mí. De la misma forma regresa a la inicio. Para mí solo para mí y todo para mí. La ola sama maniero vi retroiras. Y, y luego golpea tres veces. Para mí, solo para mí y todo para mí. Kai poste vi frapu vi en mano in ripetante la tri fraseroin. Lo que quiere decir que el ser está pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una sola persona. Yo significa que la interna estulo petas al patro, la filo y la Santa Espíritu en, un, en una sola persona. En sola persona. O sea, el, el Espíritu de Dios Todopoderoso Cio estas la spirito de Dio cio potenza, cio pova. Quando el medico practica este sagrado espíritu, chiam la curatisto practica un sanctan spiritum, puede durar hasta 72 horas sin pasar alimento. Cio povas daorigi dun sebdeg Duhoron fast Bastante. Porque ha pedido al Padre, al Hijo y al Espíritu que la viteria sea alimentada. ya lì al patro, la filo, y la espíritu que la materia es tu eh, Nutrata? Un ejemplo. Ejemplo. Este elemento se llama en la lengua mía viaje. En el español se llama viaje. Tiuchi elemento nomiggias en mia lengua... Viaje. Viaje, <laughs> no oris, <laughs> Y en español viaje. Viaje. ¿Me estás traduco? <laughs> Entonces, nosotros, los indígenas, cuando recibimos ya el poder del mamo, do ni la que a ni usas o petas la povon de la mamo, ya nos impiden tomar mucho alimento. Eh, n'estas estas permesita al ni eh, mangi multe da, da nutrajo da mangiajo este elemento nos da vida tiu ci eh, ali, eh, tiu ci nutrajo donas al ni vivan porque debemos ser hermanos con la naturaleza o con la planta charni devas esti en en manos de la planta o del árbol. Charnine vas esti en la mano y de la planta o de la elemento. Fratoi. Ah, ni devas esti fratoi de la planta. Ni devas esti fratoi de la planta o de la elemento. Entonces, esto para nosotros es vida. Esto le enseña a ser la persona ya con el tiempo un sabio él enseña a hacerse uno un uh, manuman a convertirse en eh, lo que uno desea tio ci por ni estas vivo kai jeans truas al ni eh, kiel esti mamo kiel farigi mamo ya mm, practica uno uh, para hacer la transformación de un minimal kai practiki por uh, farigi imaniman si sí. Mm -hmm. Ima, ĉu tu... iu havas tradukon? Sí. Ah, sí, sí, el, malis. Transformiĝas al uh, animalaj En, en un tigre, en un tigre, en, un cóndor, en la condoro, en un árbol, en la arbo, en un racimo de plátano. en um em, o banano. <laughs> Eh, bananaro, bananaro. Sí, de pronto hasta en un puente. Edge eh, Y luego de pronto si la persona ya tiene la más capacidad, entonces se convierte en agua. Eso ya lo llama el arco de la transparencia. porque ya recoge mucho de los colores. Caído se iu habas et splida povoi, gi povas transformigi en akvon, kai eh, oni nomas tion la arco... arco iris, arco iris. La, la, ciel arco. Eh, por ejemplo, eh, el, la indumentaria, esto, el atuendo que, que, mi cuerpo cubre, la indumentaria que mi cuerpo cubre, la vestajo que cobras mi corpon, significa que he llegado al máximo. Significa que me atingis la, sup la superan Esto, esto se llama los hermanos o los hijos quio nomigas la fratoi o la filoi cuando uno recibe esa decoración todo estos elementos son elaborados por niñas eh evas o virgen quia moni ricevas tiun ornamajoin la tiui ornamajoi estas faritai, sed ili, ciam oni ricevas tiui ornamajoin? Bon volu... Ciui estas faritai per plumoi? <laughs> Re, bo, bon, ripete la, Repite el Evo y estas depende. Pues la La, la indumentaria, o sea, en la corona de plumas, esto al principio dice para un príncipe. O sea, la persona cuando van a ser príncipe es aquella persona que sufre más en la vida hasta que llegue la etapa. Tiu ornamajo eh, <laughs> do de eh, de plumo y chiamoni chiamoni eh, riceva gincer eh, li estas considerata kiel regido kiel principio en eh, la la indigena i comunumoi kai Eh, tio estas mal facila tasko sí. entonces esto significa sabiduría sabiduría tio representas la sagetzan la conon esto significa los hijos o los hermanos tio significas la eh, filoin o la fratoin El atuendo significa la cultura. Okay. El atuendo o la vestimenta significa la cultura. La restante vestajo significa la cultura. La lengua. La lengua. Y la costumbre. Okay. La cutimoy. El significado, la signifo, el rojo, significa la sangre que derramaron nuestros padres o nuestros ancestros. La ruja coloro significa la sangre que un miai antauloi perdis o el versis. El negro significa la riqueza que hay sobre la tierra, la sangre que es el petróleo. La nigra representas la la yes la sangon de la tero la petroleo la petrolo petroleo en la en la hispana kai la etimología signifo estas uh, oleo de de de de stono es petroleo no? <laughs> ni povas diri en esperanto petroleo el azul significa el cielo la blue a ah, representas la cielon Ver blanco significa la transparencia. Kai la blanca significa la tradidebletson. O sea, el alimento que todo el mundo consumimos, el agua. La kion chiu y el ni consumas tio estas la agbo. Yo creo que es quedo altamente agradecidos. Ni eh, multe dankas vin. Muchas gracias. Dankegon. Dankegon. do dankon pro via atento kai eble en la programo la ŝamano intervenos alian fojon sed lunde shainas ke li ne povos ĉeesti ĉar li devas forvojaĝi dimanĉe vespere do se li sukcesos trovi alian programeron <laughs> disponeblan do ni informos vin de la horaro kai de, de la sekvanta inter eventuala interveno de la mano. Ah, bueno, María. Bueno, con así. Do, eh, esta es fino de Nia. De Nia Prelego, de la chamano. El estas es el Ni, eh, un ujoro caidec, fin minuto y por riposi, vespermangi. kai eh, ni reprendo la la programo y la decnawa eh, tio ti en tiu horo casi la harta vespero que el diras en la programo teatrallo kai monologo anca uni eh, juos la anda musico anda musico estas musico de venía venía lando venía lando y a la cepa que el chiam Yes, yes, y la sé para yes. Quien ni diría me ni premios la akuratecon. Ni, ni premios la akuratecon. Ah, bueno, ni creas que...